anu melo e wal as pendengaran sipalawang ulum alabita manang yesu bewe inaritu tegugi bati tapi si timbang yero linota si bawa akhirata marisana tu pada risaseta maka dai angka tau riwetun na tu rilino no pangi lino tuan na lino na bawa na urusu na di na jampang ini akhirat na <clears throat> na yaki angka tau tau wetun na rilino Yaro tuli mala de e na perhatikan akhirat na bawa na de season na na beringi perhatian linona na rekurita na i makada magni keluargamu aga patubalina makada i engka fungala tala jampan wi na ha, iya iya harus tengok-tengok na patubali mapaku anggero tani apa pibalin na paku tanai magi sabak na na sabak engka ayak na pengalata ala pori surat lukasas ayat pitu puluh pitu Kemakadani pengalat Allah A'udhu billahi minasyaitanir rajim Wabtagi bima atakallahu daral akhirata Wa la tansa nasibaka minat dunya Wa ahsin kama ahsanallahu ilaika Wa la tabgil fasada fil ard Innallaha la yuhibbul mufsidin Sekira-kira apa betul anna? Ha? Siapa iya ro anu nabiriko Nabiringiko pengalat Allah kurumai akhiratmu Pokokna perhatikan ni kehidupan akhiratmu Nang iya kiamat kita panggala ta'ala wala lah. tan sana siwa kami nak dunia. Aja lalu malupa iwi bagamu rilino. Aja malupa iwi lino amun sebab kukulino monro. Wa ahsin kama ahsan Allah ilaika. Apa dia ciku pada tuan apa dia cina panggala ta'ala. Lauriku. Wala tabgil pasada bil arti. Nah aja lalu Mekibu arusakan di lebuk na ilinwewe. Ajak lalu mempatumpu asolangan si lebuk ni ini buat je lah maka sasalah lebuk ni ini inna allaha la yuhibbul mubsidin menyebut pengalah ta'ala di sisi senna puji tau maka sulang-sulang sini temarin kalian malabi iya ya iwe ya, ya. napan sangki kuritu maka dayro ya akhirat ta memang ina ro pokok kehidupan taidi umat selenge perlu dijampang na yakira di sisi senna dia tak lupai linota Nako alalitamu pabawang itanggungi betul nadi pega keluarga ta. Ya, wadi saja aji. Eh, makpaku kiru sikap ta, makade makuku iya eh. Akhir aku nya bawa meluan. Eh, upa tuju na sebab dituga giri kengi tau. Tanggungi. Ya, wadi jaji. Nako mega memua persediaan. Na sebab agak-agak tercapu. Namu malapu agak-agak eh. Capu tu pegang kanan na sebab tayero eh perlu ki mandre perlu ki minum perlu ki mapakyang perlu ki macare-care perlu ki ye perlu ki ye eh walaupun kita sendirian walaupun digaga repot apalagi kung kan repot iron nange kusenge makare narik angka tau narik kurite nei makade magi Natu natuli akhirat menitu bawangnya. Siapa ini kan apalik manu ripungu. Natu bali makadang ke pengalat talak jaga iwi. Ya roh itulah jawaban salah kapra. Nasabah dia nak perhatikan iwi eh, ayak mapakuang iwi. Eh ayak lingi ni nak perhatikan padahal risak nak kurangi. Mesti ipa si bandi bandi mana? Mesti si ipa si hubung hubungan mana? Sebab kemana kita lah? Munasa betul ayat yang kita leru hubungan nero antar ayat. Memang akhirat tak perlu sena iperhatikan naya dia naya kia menurut perintahnya iya di ayat ayat dia nak dia lupai bagat tak kilino betana angkat tu bagat tak kilino mualah leh tami betang enang ide pegaga repota angkat tu bagat tak kilino mesti sapaki dalle tapi kau cerita nama lagi masuk paya aku degaga wajuta aku degaga lipata aku degaga wadisampurata namualah leh tami kali biji aku angka tahu makara angka pengalah ta'ala tanggung ika angka pengalah ta'ala eh, tanggung keluarga aku semetungan na ya roh itu eh nanti cik di ayak-ayak na pengalah ta'ala dia na perhatikan ya roh megai ayak na pengalah ta'ala eh sebahagian ya ayak na pengalah ta'ala na perhatikan mega ya senak ilan na aku ramah lebih eh masurangnya ya roh iperhatikan akhirat ta'ala Naya kia kufur ya roh Nasuruh kipu ngalah ta'ala sampai di nota. Di sana yang berada di dalam suratul jumu'ah. Yang ketua ayat nampu ngalah ta'ala. Maka dia. Ya yaldina amun idanun ya lissalati mayamil jumu'ati fas'au ila dikirillahi wa darul bay'a dalikum khairul lakum ingkuntun ta'alamun. Di sini nama mata pe'e nariku. Yang oliran ni. Eh, masum payah tawe. Di sana jumu'ah. Eh, pada lawan. Apa referino? Salah ini itu baluk bayah salai balu enar kan ku mangul dini akhirat. Ah, itu kami nak melicengi nasir pengalaman untuk riko. Naya kia faidah ko dia ti salah tu. Panta syirupil ardi. Wa betagu mimpadillahi. Wa tukurullah kasira la'alakum. Naya kia narik ku puhur ni selesai ni sempajangnya. Ayam ah, cuma rebati masih kia. Asuku intasyirupil ardi. Asuku ribu na tanah. Tersebarlah di muka bumi. Ah, untuk anak wabtagu min padlillahi sapa iro albirna nawringi ku pengala ta'ala sapa iro dalle nawringi ku pengala ta'ala dia nak wadi ingin rubawa kelimun rubawa kemisigi eh masih kiri na ya kia dek nanti keluarga ni mundi juga juga bawang nangka keluarga ni mundi dia nanti salah iro nah sapa angka ya lah pengala ta'ala kuburan ni mas sempat ya mesti tolok kesisa padale tu pura sepadale tu lek si mas sempayang mapakur carana tenenangi ajaranna aku ramal lebih eh ah nariko pale melo ki pelebel biwice di akhirat tadi nama di gaga niki ya ajak lalu tak lupa iri bagat tak kirino angkat tu bagat tak kirino teroki pengalata alamu setir sapai iya panari lulungan nariko sapai maji sabak na na surki pengala ta'ala sapa ili nota ana sapa ina lu lino eh sipa ke sapa i akhirat ah nari kumilu ki lo idi pak dakwai eh, mak dakwa ah tentu kesi kesi tu pa paketa na sapa nari kumaja i paketa mak dakwa i eh, tentu makala kesi iro jama eh mai kesi alen ustaz ena dia na jampang biar eh, ah. ena Ah, ha, kan tu abut tanan nani. Eh, perlu tu ya roh. Eh, angkaje de eh itiar tiar aleta. Nari ko temelo masem panjang. Tentu perlu pakaian. Nari ko melo ki lulung ya roh. Apa yang nampung ngelatalan atau roh di lona sekeh. Eh. eh, tentu perlu ki angkapa warang prata na pakiwa di jaji masakka narikuriga warang prata pikugi pasuki sakka pitara ah. apalagi piroki pikugi badeta pasu sakka warang para narikuma posi tau eh akan ah, tu perlu ki andre eh isuna ketia mantai subu aku subu nako narati ni betul na magaribi eh betul na nang narati betul na acok na rucapak na puasa eh perlu ki mandre Nah sahabat dia lah kan puasa ilan agama tak ayo ya puasa matur teru maka de de nanti tahu eh, terlalu ngeso lima ngeso si minggu mat terlalu terlalu lega aje ya mesti teman di subuh na sunnah kaki nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di subuh nanti ke subuh sebelum fajar sebelum tamu tun subuh dan niat mesti mandri ki mesti rusak puasa eh eh ribut tu magari dia eh. na ada dusakan puasa tentu ah eh. Kalau air, sekarang air dibeli. Korma, korma dibeli. Kue, kue dibeli. Dan sebagainya, dan sebagainya. Jadi, perlu kilino. Di sisa nawit dingin retawai, maka deh. Angkamu pengalah ta'ala tanggungi. Betul, nak lah, tanggungi ki pengalah ta'ala na yikia. Nari kuris apa? Nari kudin dari siapa? Dia nak lah tanggungi ki pengalah ta'ala. Mana saya itu dia nak lah tanggung di pengalatan dari kodin sapana sebab maka dia pengalatan Wa betagu mimpadillahi sampai balik birna pengalat tahu betaran ada kuda mau sampai detail ikut pengalat tahu ha, ah jadi sini kemarin keling melati eh na iya perlu iro i pasti timbang iro i di linota si bawa akhirat tak ayat na akhirat tak malang iba tuju na iya kia Angkanya kisik keluarga tengon rimak dereke Angkanya anak tak makurangan re Angkanya anak tak dena sikola Nasabak degaga Maka wadding Nah, ini jadi perlu mana ini? Ya? Iperhatikan, si bapak ini cemanya kia. Dia tahu sini wadding. Lino tambah yopang ini. Dia ini perhatikan dengan rata. Yopang ini lino, eh? Yopang itu kan? Nah, iya kia. Mesti. Ipa si bapak itu kurit. <coughs> Si bapak, eh, perhatikan tak. Luki air rata. Jadi, teman yang kaya melebih kesimpulannya. Yang hari itu maka deh. Ilana tututa. Lebuk na ye weli nuwe. Dia nak ding Sik di mi bawa di petuju Dia nak ding Lino ta bawa yupangi Jadi ni jampang air rata Makotoro Dia tu nak ding Air rata mesem-mesem bawang Ni jampangi Nah dia ni sapa lino ta Nah sabak ya naru lino eh Ipake Sapa ya air rata Mula-mula nak berakai pengelatara Lalu pada diri di manang Nak dikik nanti roh kuritu seimbang kehidupan lino ta sibawa kehidupan akhirat ta na dilulung upa lino alabang materi akhirat insyaallah wabillahi topik wasaada assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh